islom tarixi sahobalar hayoti rijollar sirati jihodi ham vafoti bu islom tarixi biz abdulloh ibn Zubayr radhiyallohu anhu ni davrini tanlagan bu islom tarixi sahobalar hayoti rijollar sirati jihodi ham vafoti Bismillahi rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala rasulih Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmain. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Undan keyin Dohak ibn Qays Dimashq valisiga elchi yubordi. Bay'at ber xalifa Marvon ibn Hakam. Dohak ibn Qays bosh tortadi. Biz Abdulloh ibn Zubayrga bay'at berganmiz. Bo'lmasam Dimashqdan 10 chaqirim uzoqlikda joylashgan yerga yig'iladi. Hijratni 65-yilida bu Marjrohid jangi bo'lib o'tadi. 20 kun jang davom etadi. Lekin Ubaydillah ibn Ziyad va ibn Qays askarlarini o'rtasiga fitna tashlab bir-biri bilan urushtirgandan keyin Dhahak ibn Qays askari chekinadi. Shu bilan Marwan ibn Hakam Dimashqni egallab, undan keyin Shomni egallashlikka muvaffaq bo'ladi. Shu vaqtning o'zida Iroqdan yana bir guruh chiqadi. Bular o'zlarining nomini Tawwabunlar deb nomlagan. Bular nima maqsadda chiqdi? Nima da'voda Husayn ibn Ali radhiyallohu anhu ni qasosini olamiz deb chiqdi. Va shu paytda Muhtar al saqafi aytibdik, Muhtar Hajjaj ibn Yusuf amakisining o'g'li. Bu kishi Abdulloh ibn Zubayr bilan birga edi. Makka da Endi Kufaga qaytib kelib Abdulloh ibn Zubayrga bay'atni buzdidan Muhammad ibn Hanafiyaga bay'at beraman dedi. Muxtar Ustaqofiy odamlarni yig'ib Muhammad ibn Hanafiyaga sizga bay'at beramiz, siz xalifa bo'lasiz deganda Muhammad ibn Hanafiya bosh tortadi. Xalifa Abdulloh ibn Zubayr dedi. Keyin Muxtar Ustaqofiy bay'atni endi o'ziga so'raydi. Menga berib qo'yinglar, bo'lmasa men xalifa bo'laman dedi. Subhanalloh. Iroq fitnaga to'lib toshgan yer bo'lganligi uchun haligacha ham fitna bo'lib kelyapti. Shu vaqtda Marwan ibn Hakam darhol askarni to'pladida Iroqqa yubordi. Iroqni olishlik kerak. Xabar Abdulloh ibn Zubayrga yetib kelgandan keyin Shomdan askar kelyapti, Iroqni olib qo'ygani. Darhol ukasi Mus'ab ibn Zubayr eng kuchli jangchilardan edi. Mislsiz chavandoz, mislsiz jangchi edi. Misrga vali edi, darhol ukasiga xat yozdida Misrni qo'ydi Iroqqa bor, Iroqni ushlab bergin. Umaviylar bostirib kelyapti. Mus'ab ibn Zubayr darhol Iroqqa kelgan vaqtida bu xabar Misrdan Iroqqa yo'l olishlik xabari Marvalun hakamga yetganda Marvalun hakam askarni Iroqqa olib kirmasdan to'g'ri Misrga yubordida Misrni olib qo'ydi subhanalloh. Misr Abdullah ibn Zubayrni qo'lidan chiqdi. Musab ibn Zubayr radhiyallohu anhu Basraga kelib masjidga kiradi. Masjidga kirib yuzini o'ragan holatda xutbaga o'tiradi. Musab ibn Zubayr radhiyallohu anhu shunday ko'rinishdan kattakon jasadliki ko'rgan odam haybatlanib ketardi. hattoki o'tirsa ikkita odamni joyini egallab o'tirardi. Shunday jasadi katta pahlavon odam bo'lgan. Yuzini o'ragan holatda xutbaga o'tirganda hamma masjidga yig'ilgan kishilar jim qarab o'tirishadi. Undan keyin Musab ibn Zubayr radhiyallohu anhu asta sekin yuzidagi niqobni yechadida men Musab ibn Zubayrman. Abdullah ibn Zubayrni doisi. Kim meni askarimga qo'shilsa, qo'shildi, bo'lmasam qatl qilaman. Shu bilan Musab ibn Zubayr Basrani egallab oladi. Shu vaqtda yana Shomdan Ubaydillah ibn Ziyad askarlar olib Iroqqa yo'l olgan bo'ladi. Buni Tawwabun degan yangi guruh Ubaydillah ibn Ziyad Shomdan chiqqan xabarni eshitgandan keyin darhol Ubaydillah ibn Ziyadga qarshi chiqishadi. Ubaydillah ibn Ziyad bularni chekintirishlikka, mag'lub qilishlikka muvaffaq bo'ladi. Tawwabin guruhidan qochgan bir qismi Muxtar al-Saqafi buni huzuriga boradi. Muxtar al-Saqafi Ubaydillah ibn Ziyadni qarshisiga jang qilishlik uchun bu ham yo'l oladi. O'rtada qattiq dahshatli jang bo'ladida Muxtar Saqofi Ubaydillah ibn Ziyadni mag'lub qilishlikka muvaffaq bo'lib, Ubaydillah ibn Ziyadni kallasini oladi. Shu bilan Ubaydillah ibn Ziyad Husayn radhiyallohu anhu qatili qatl qilinadi. Xuddi Husayn radhiyallohu anhu qalqonga solinib Kufa qasriga olib kelingani kabi Ubaydillah ibn Ziyadni kallasi ham husayn radhiyallohu anhu qo'yilgan joyga kufa qasriga qo'yiladi insonlar bu holatni ko'radi muxtaru saqafiy insonlarga namoyish qilib Ubaydillah ibn Ziyadni o'ldirganligi va qay holatda husayn radhiyallohu anhu ni kallasi qo'yilgan bo'lsa uni ham kallasini shunday qo'ydiriladi shu vaqtda Marwan ibn hakam vafot qiladi Marvon ibn Hakam vali bo'lgandan keyin 9 oygina xalifa bo'lgan. Vafot etgandan keyin o'rniga Abdul Malik ibn Marvon xalifa bo'ladi. Shu vaqt yana Kufada Muxtar Saqafiyga qarshi Shummar ibn Zuljawsha Husayn radhiyallohu anhu ni qatl qilgan kishi, qatlini bevosita o'zi amalga oshirgan kishi Muxtar Saqafiyga yana qarshi chiqadi. Muxtar Saqafiy jang qilib buni ham mag'lub qilib kallasini olishlikka muvaffaq bo'ladi. Va yana shu jangda Umar ibn Sa'd ibn Abi Waqqas bu ham qatl qilinadi. Shu bilan Iroq shimoli Muxtor Saqofiyga bo'ysunadi. Janub Basra taraf bo'lsa Mus'ab ibn Zubayrga qarashli bo'ladi. So'ngra bu ikkalasi Musab ibn Zubayr bilan Muxtar al-Saqafi o'rtasida jang bo'ladi. Hijratni 67-sanasida katta mislsiz jang bo'ladi o'rtasida. Musab ibn Zubayr Muxtar al-Saqafini mag'lub qilishlikka va Muxtarni qatl qilishlikka muvaffaq bo'ladi. Muxtarni kallasini olib kelinib, xuddi Kufa qasrida odamlar oldida qalqon ustiga solib olib kelinadi. va Ubaydillah ibn Ziyad kallasi qayerga qo'yilgan bo'lsa, Mus'ab ibn Uzbayr o'zi bevosita o'sha Muxtorni qatl qilinishlik marosimiga ishtirok etgan va kallasini o'sha yerga qo'yilgan. Shu bilan Mus'ab ibn Uzbayr Iroqni hammasiga hukmdorlik qiladi. Shu bilan Shom, Misrdan tashqari hamma joy Abdullah ibn Zubayr qo'l ostida bo'ladi. Faqatgina Sham bilan Misr Umaviylarni qo'lini ostida qoladi. Undan keyin Abdulmalik ibn Marwan Shamdan katta qo'shin bilan Iroqqa yurish qiladi. Iroqqa yurish qilgandan keyin Mus'ab ibn Zubayr bilan o'rtasida katta to'qnashuv vujudga keladi, jang bo'ladi. Mus'ab ibn Zubayr chekinadi. Va axir Abdulmalik ibn Marwan Mus'ab ibn Zubayrni qatl qilishlikka muvaffaq bo'ladi-da, bu Mus'abni kallasi ham qalqonga solinib Kufa qasriga olib kelinadi. Abdulmalik ibn Marwan huzuriga. Shu holatni ko'rgan, shohid bo'lgan kishilardan biri Abdulmalik degan kishi aytadiki, Kufa qasriga kirdim. Husayn ibn Ali radhiyallohu anhu ni boshi qalqon ustida turar edi. Ubaydillah ibn Ziyadni huzurida. So'ngra bir qancha vaqt o'tgandan keyin yana Kufa qasriga kirdim. Ubaydillah ibn Ziyadni kallasi Husayn ibn Ali kallasi turgan joyda turar edi Muxtar Saqofiyni huzurida. Yana bir qancha vaqt o'tgandan keyin kirsam Muxtar Saqofiyni kallasi o'sha joyda qalqonning ustiga qo'yilgan holatda Mus'abni huzurida turardi. Yana bir qancha vaqt o'tgandan keyin kirsam, Mus'ab ibn Zubayrni kallasi qalqon ustida o'sha joyda Abdul Malik ibn Marwan huzurida turar edi. Husayn ibn Ali radhiyallohu anhu ni boshi qo'yilgan vaqtdan to Mus'ab ibn Zubayrni bosh qo'yilgan vaqtgacha 12 yil vaqt o'tganini dedi. deydi. Abdul Malik Abdulmalik ibn Marwan Iroqni qo'lga olgandan keyin Makka ga qarab yo'l olishlikka qaror qiladi. Iroqdagi Kufa va Basradan yig'ilgan askarlar Abdulmalik ibn Marwan qo'l ostiga o'tgan askarlar hammasi bosh tortadi Makka ga borib jang qilishlikka. Abdullah ibn Zubayrga qarshi jang qilishlik kerak edi. Undan keyin Makka ga jang qilish kerak. Makka Alloh taoloning harom qilgan u joyda jang qilishlik joiz bo'lmagan edi. Shuning uchun Iroq askari hammasi bosh tortdi. Abdul Malik ibn Marwan juda harakat qildi, da'vat qildi, boshqa qildi, lekin hammasi bosh tortdi. Undan keyin Abdul Malik ibn Marwan Shomdan o'zini asli joyidan askar olib chiqishlikka harakat qildi. Lekin vaqtni kechiktirmaslik kerak edi. Darhol Shomga elchi yubordida u yerdan askar chiqarishlikka buyurdi. Askar chiqdi, lekin birorta qo'mondan bu askarni boshqarishlikdan bosh tortadi. Chunki Makka Makkaga hujum qilishlik joiz emas. Har safar Abdul Malik ibn Marwan qo'mondonlardan chiqishlikni talab qilganda ichlarida bir mashhur bo'lmagan odam men boraman askarni boshqarib, men jang qilaman Abdulloh ibn Zubayr bilan deb chiqaverardi. Abdulmalik ibn Marwan boshida ko'nmadi, rozi bo'lmadi. Qolgan qo'mondonlar bosh tortavergach, Abdulmalik ibn Marwan haligi kishiga ruxsat beradi askarni boshqarishlikda. Bu Hajjaj ibn Yusuf as saqafi bo'ladi. Hajjaj ibn Yusuf as saqafi askarlarni olib Iroqqa ham qaramadi, Madinaga ham qaramadi, Misrga ham bormadi, to'g'ri Makka ga bordi. vaqtni kechiktirmaslik kerak. Yo'lda o'zini Saqif qabilasidan bo'lgan bir kishini uchratib, uni da'vat qilib, Saqif qabilasidan bir jamoani Abdullah ibn Zubayr bilan jang qilishlikka rozi qilib, o'zini safiga qo'shadi. Hajjaj ibn Yusuf Makka ga borgandan keyin Makkani ikkinchi muhosarasi boshlanadi. Aytib o'tdik, Makka bundan oldin ham muhasara qilingan, palahmonlarda tosh yog'dirilgan edi. Hajjaj ibn Yusuf 4 oy Makkani muhasara qiladi. 4 oy. 72-hijriy sana Zulhijja oyidan boshlab to 73-hijriy sanani Jumadul Avval oyigacha davom etadi. Subhanalloh. Shu 4 oy ichida Madinaga Abdul Malik ibn Marwan yana bir askar yuborib Madinani ham olishlikka muvaffaq bo'ladi. Bu yuborilgan askar qo'mondoni Tariq ibn Amr degan odam. Madinani olishlikka muvaffaq bo'ladi, undan keyin Hajjaj ibn Yusufga yordamga o'tadi. O'sha 4 oy ichida Zulhijjada boshlangan bo'lsa, Zulhijja oyida haj mavsumi bo'ladi. Hajjaj ibn Yusuf haj qilishlikni maqsad qilganida Abdullah ibn Zubayr man qiladi, haj qilmaysan deb. Haj amallarining ichida Ka'bani tavof qilishlik kerak bo'lgan amallar bor. Abdullah ibn Zubayr buni man qiladi. Abdullah ibn Zubayr ham haj qilishlikni maqsad qiladi, lekin Arafat joylari Hajjaj ibn Yusufni qo'lini ostida edi. Ya'ni o'sha yerlarda muhosara qilgan edi. Hajjaj ibn Yusuf buni ham man qiladi. Bu yili Abdullah ibn Zubayr ham Hajjaj ibn Yusuf ham haj qila olmaydi, subhanalloh. Lekin insonlarga ruxsat berishadi, insonlar haj qilishadi. Ikkovsidan tashqari. Hajdan keyin muhosara yana ham qattiqlashadi. Kunlar o'tadi. Muhosara qattiqlashib borgandan keyin Hajjoj ibn Yusuf hattoki Makka ga kirayotgan taomni ham, rizq ro'zni ham kesadi. Makka ga rizq tashqaridan keladi. Ya'tiha rizquha min kulli makanin. Makka ahlini rizqi har tarafdan keladi. Hajjaj birorta taom kirgizmaslikka buyuradi. Bu narsa insonlarga juda qattiq bo'ladi, insonlar qiylanadi. Hajjaj ibn Yusuf Makka ga kirishlikka muvaffaq bo'la olmaydi. Makka ga kira olmaydi, chunki Makkani Abdulloh ibn Zubayr himoya qilayotgan. Shundan keyin Hajjaj ibn Yusuf palahmonlarda tosh uloqtirishlikka buyuradi. Tosh uloqtiriladi. Bu ko'p kishilarga musibat yetkazadi, uylarini buzgan, hattoki qatllar ham bo'lgan. Bu palaxmon vositasi orqali. Hattoki Ka'bani ham palahmon toshlari buzib yuboradi. Insonlar juda qattiq qo'rquvga tushadi. Hattoki Hajjoj ibn Yusuf as-Saqafiyni askarlari jang qilishlikni to'xtatib qo'yadi. Biz Ka'bani buzdik, jang qilmaymiz. Hajjoj aytadiki, qasd qilmadinglar. Sizlar qas qilganinglar yo'q Ka'bani, otoringlar. Yo'q, jang qilmaymiz. Shu kechada osmon bulutli bo'lib, momo qaldiroq bo'lib, osmondan chaqmoq tushib, palahmonlarni kuydirib, buzib yuboradi va atrofidan 17 ta kishini o'ldiradi. Allohu akbar. Ana undan keyin Alloh bilan urushyapmiz deb Hajjojni atrofidan qolganlari ham ketib qoladi. Ka'ba Robbisi bilan urushyapmiz deb. Kim urusha olmaydi? Alloh bilan hech kim urusha olmaydi. Ketib qolishadi atrofdan. Hajjaj ibn Yusuf bu holatni ko'rib da'vat qiladi, boshqa qiladi, jang qilaylik, kelinglar. Bu shunaqa yer doim momaqoldiroq bo'lib turadi, boshqa boshqa. Yo'q, Alloh bilan urushamizmi? Kunlardan bir kuni tunda yana osmon bulutli bo'lib, momaqoldiroq bo'lib, chaqmoq tushib, Abdulloh ibn Zubayrni muaskariga tushib, bir necha kishi vafot qiladi. Hajjaj qaraylar. Ko'rdinglarmi? Men nima dedim? Bu shunaqa askarlar buni eshitgandan keyin yana to'planishadi. Yana jang qilishlik uchun yig'ilishadi. Yana jang boshlanadi, toshlar otiladi. Palahmon tinimsiz tosh otib turgandan keyin Makka ahli iztirobga tushadi. Qocha boshlaydi. Abdullah ibn Zubayrda eng katta o'g'li Hubayb va yana bir o'g'li Hamza Hajjaj ibn Yusufni oldiga keladi. Bizga omonlik berasanmi? 10 ming kishi Makkadan chiqib ketmoqchi omonlik beradi. Hajjaj ibn Yusuf sizlarga omonlik. Ahli Makkaga omonlik. Faqat Makkani topshirsanglar bo'ldi. Chiqib ketinglar. Omonlik beradi. Abdullah ibn Zubayrni tashlab ketishadi. Abdullah ibn Zubayr bilan juda ozgina odam qoladi atrofida. Shundan keyin Abdullah ibn Zubayr avvaliga Makkani ichida edi, endi haromni ichiga kirib himoyalanadi. Ka'ba hozirgi kunga o'xshagan aylanasiga devorlar bilan qoplanmagan bo'lgan, faqatgina kichkinagina odamni bel qismidan keladigan rishotkachalar bilan o'rab qo'yilgan edi. Hajjoj ibn Yusuf Makka ga kirib Ibn Zubayr Abdullohni muhosara qiladi. Abdulloh Ka'bani ichida. Hajjoj ibn Yusuf Abdulloh ibn Zubayrga 3 ta taklif qo'yadi. Yo dan chiqib ketasan, yoki bo'lmasam ushlaymizda asir qilib Shomga yuboramiz yoki bo'lmasam jang qilamiz. Abdullah ibn Zubayr Ka'batullohni muhosara qilganini ko'rgandan keyin darhol onasiga boradi. Abdullah ibn Zubayr Asma binti Abi Bakr radhiyallohu anha. Juda ibratlanarli nuqtasi. Abdullah ibn Zubayr onasini oldiga kiradi. Bu vaqtda Abdullah ibn Zubayr 73 yoshida edi. lekin eng quvvatga to'lgan vaqt edi subhanalloh. Asma bint Abi Bakr radhiyallohu anha onasini esa 100 dan oshgan edi yoshi. Abdullah ibn Zubayr onasini oldiga borib, onasidan maslahat so'raydi. Makka ahli meni tashlab ketdi. Men bilan juda oz kishilargina qoldi. Bularni umri ham 1 soat chamasi qolgan bo'lishligi mumkin. Bundan keyin qatl qilinib ketishadi. Hajjaj menga taklif qo'yapti. Taklifiga rozi bo'ladigan bo'lsam, men omondaman. Meni Shomga jo'natmoqchi va hokazo ishlar to'g'risida maslahat qiladi onasi bilan. Asma bint Abi Bakr onalari aytadiki, sen o'zingni nafsingni o'g'lim yaxshiroq bilgursan mendan ko'ra. Agar sen haq bo'ladigan bo'lsang, biror narsaga qaramasdan davom et. Sendan oldingilar ham, ota bobang ham va ashoblaring ham shu haqni ustida kurashib qatl qilinishdi. O'yin qilib bo'yningni Banu Umayyaga tashlab qo'ymagin. Boshingni. Agar dunyoni xohlaydigan bo'lsang, qanday yomon dunyoga qul bo'lgan insonsan sen dedi. O'zingni ham va sen bilan birga qatl qilingan kishilarni ham xaloq qilgan bo'lasan. Agar dunyo maqsad qilsang. Agar men haqman, haqda edim, lekin ashoblarim meni tashlab ketishdi. Shuning uchun men zaif bo'lib qoldim deydigan bo'lsang, bu hur kishilarni ishi emaski, zaif bo'lib qolgandan keyin taslim bo'lishlik. Allohu akbar. Qancha qolasan dunyoda? Qatl qilinishliging yaxshiroq emasmi? E'tibor bering. Onani bolaga qilayotgan nasihati bu. Bu ona o'g'liga aytayapti, bor qatl qilinib ketaveru o'g'lim. kim qaysi qanday jur'atli ona ayta oladi buni abdulloh ibn zubayr shuni aytadiki ey onajon men ahli shom banu umayya qatl qilgandan keyin meni jussamni musla qilib jussamni kesib mayda mayda qilib tashlashligidan qo'rqaman deganda Asmo binti Abi Bakr aytgan ekanki radhiyallohu anha ey o'g'lim qo'y so'yilgandan keyin osilishligi uni qirqilishligi alamlantirmaydi o'lgan odamni ruhi chiqib ketgandan keyin jasadini kessa ham, so'ysa ham qiylanmaydi degan ekan. Allohu akbar. Yo'lingda davom et. Allohdan yordam so'ra. Turib qolmagin o'g'lim. Undan keyin Abdulloh ibn Zubayr onasini peshonasidan o'pib, "Bu siz aytgan fikr meni ham fikrim onam. Men doimo shu fikrda edim. Faqatgina sizni fikringizni bilgim keldi xolos. Lekin sizni fikringiz meni fikrimga yanada ham ruh bag'ishladi. Men Alloh uchun g'azab qilganligim uchun, Allohni hurmatlari toptalganligi uchun azimat bilan chiqqan edim. Ey onajon, bugunlik kunda men qatl qilinaman. Agar qatl qilinadigan bo'lsam, onajon, xafa bo'lmang, Allohga topshiring taqdirni. Ey onajon, men xalifa bo'lgan vaqtimdan beri biror odamga zulm qilmadim. Biror bir zimmiyga muohada qilingan kishini ahdini buzmadim. Men onajon bu hayotimda biror bir fahish munkar ishni qilmadim. Meni huzurimda Alloh Robbimni roziligidan boshqa kattaroq maqsadim yo'q edi onajon. Bu narsalarni onajon o'zimni oqlashlik uchun, nafsimni poklashlik uchun aytmayapman. Balki men buni onamga ta'ziya aytishlik uchun, ya'ni sizga ta'ziya aytishlik uchun bildirib qo'yibman dedi. Xayrlashayotganda onasi bilan quchoqlashganda onasini qo'li Abdulloh ibn Zubayrning ko'kragidagi sovutga temirga tegadi. Shunda onasi bu nima o'g'lim deydi. Shahodatni izlagan odam bunday himoya vositalarini taqmaydi dedi. Shunda Abdulloh ibn Zubayr onajon men sizni xavotirlanmasin deb taqvogan edim dedi. Shunda Asma binti Abi Bakr ey oğlum yechib tashla dedi. Allahu akbar. Shunda onasi Asma binti Abi Bakr aytdiki, kiyimingni mahkamroq kiygin, hattoki qatl qilinsang avratlaring ochilib qolmasin. Shundan keyin xayrlashib Abdulloh ibn Zubayr haramga yo'l oladi. Haramga borganda jang boshlanadi. Qattiq shiddatli jang tus olingandan keyin atrofdagilar qatl qilinadi. atrofidagilarni himoya qilgan kishilarning eng qattiq himoya qilgani bu Abdulloh ibn Muti' edi. Abdulloh ibn Muti' Abdulloh ibn Zubayrni qattiq himoya qildi hattoki qatl qilinguncha. Abdulloh ibn Muti' Madinada jang bo'lganida 4000 kishi qatl qilinib ketgan kunda Madinadan qochgan edi. Harro jangidan qochgan edi. Shuning uchun Abdulloh ibn Zubayrni oldida qatl qilinib ketguncha jang qildiki, hattoki she'r ham aytibordiki Abdulloh Muti. Ana allazi farartu yawmal harra wal hurru la yafirru illa marra. Ya'ni men harro jangi kuni qochgan edim, haqiqiy hur bir marta qochadi hayoti davomida degan she'r bilan jang qirib axiri shahid bo'ladi bu kishi. Jumadul avval oyini 17 kunida seshanba kunlikda Abdulloh ibn Zubayr o'zi yakka qolgan holatda jang qiladi. Hajjoj ibn Yusufni komil askarlari Abdulloh ibn Zubayrni qatl qilishlikka muvaffaq bo'la olmaydi. Qatl qila olmaydi subhanalloh. Biror bir kishi yo'liqmasin illa o'shani qaytaradi. Biror bir uyga kirib jang qilmasin, o'sha yerda Abdulloh ibn Zubayr qatl qilishlikka muvaffaq bo'ladi. Chekintirishlikka muvaffaq bo'ladi. Hajjojni askarlari vallohi bundek jangchini ko'rmaganmiz dedi. 73 yoshdagi odam subhanalloh jang qilishligini qarang. Chunki bu kishi 1000 kishiga teng kishi edi. 1000 kishiga teng kishi Abdulloh ibn Zubayr. Bu otasini bolasi edi. Esingizda bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haza ibnu abihi. Bu otasini bolasi, bu otasini bolasi deb takror takror aytgan edi. Otasi Zubayr ibn al-Awwam Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni fidokori bo'lgan Zubayrni o'g'li bo'ladi. Namoz vaqti kelib qoladi. Abdulloh ibn Zubayr menga imkon beringlar namoz o'qib olay dedi. Namoz o'qiganda ba'zi bir ahmoqlar tosh otadi. Yuzini oldidan toshlar o'tadi, lekin qimirlamasdan namoz o'qiydi. Abdulloh ibn Zubayr namoz o'qiganda hech ham qimirlamagan holatda juda xushu bilan o'qirdi abdulloh ibn zubayr bilan hajjoj askari choshgoh vaqtidan to shom vaqtigacha jang qilishadi allohu akbar qatl qilisholmagandan keyin tosh otishni boshlaydi chunki qatl qilisholmadi qilich bilan ro'baro ko'ramayapti tosh otgandan keyin bir kattakon tosh kelib abdulloh ibn zubayrni boshiga tegadi Yiqiladi. Biror kishi yaqinlasha olmaydi yiqilgan vaqtida. Abdullah ibn Zubayr sekin asta qilichini qo'yib, qilichiga tiranib turadida, lekin qilichi qo'lidan tushib ketib yiqiladi. Bu holatni ko'rgan ikkita yoshroq yigit Hajjojning askarlaridan kelib jarohatlab kallasini uzadi. Abdullah ibn Zubayr Shunday holatda Abdullah ibn Zubayr olim chavandoz ibodatgo'y qatl qilinadi. So'ngra Hajjoj ibn Yusuf Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhu jussasini oladida Makkani kirish joyiga Makka eshigiga osib qo'yadi. Abdullah ibn Zubayrni jussasini. Hajjoj ibn Yusuf as-Saqafiyni askarlari bu holatni ko'rib takbirlar aytishadi, osilganini ko'rib. Chunki juda mashaqqat bilan qatl qilinishdi. Abdullah ibn umar roziyallohu anhu oldidan o'tganda kishilar takbir aytar edi shunda Abdullah ibn umar qatl qilinganiga takbir aytyapsizlarmi Allohga qasam ichib aytamanki, men Abdullohni tug'ilganida insonlarni takbir aytganligini ko'rgan edim. Abdullah ibn Zubayr tug'ilganida Madina ahli muhojir va ansorlar xursand bo'lganligidan takbir aytishgan. Bu qissani aytib o'tganmiz boshida. Vallohi tug'ilganida takbir aytgan odamlar qatl qilinganligida takbir aytgan kishilardan yaxshiroq dedi. Undan keyin Abdulloh ibn Umar Assalomu alayka ya Aba Hubayb. Assalomu alayka ya Aba Hubayb. Assalomu alayka ya Aba Hubayb deb har o'tganda 3 marotaba salom berib o'tardi. 3 kun shu holatda osilib turdi. Insonlar Hajjojga aytdi: bo'ldi tushiring. 3 kundan beri osilib turibdi bu jussa. Hajjoj hattoki onasi iltimos qilmaguncha tushirmayman dedi. Hajjoj Jabbor kishi edi, Jabbor. Insonlar Asmo binti Abi Bakr onasini oldiga keladida bu Hajjoj aytgan gapidan qaytmaydi shekilli. O'ziz bormasangiz tushirmasligini aytdi dedi. Asmo binti Abi Bakr Abdullah ibn Zubayrni jussasini oldiga keladi. Asma bin Abi Bakrning ko'zi ko'rmaydi. Mana o'g'lingiz yuqorida osilib turibdi. Oldingizda Hajjoj ham turibdi deb insonlar aytganda Asma bin Abi Bakr radhiyallohu anha aytgan ekanki, bu chavandozni oyog'i yerga tegadigan vaqt kelmadimi deydi. Butun umrini jihad bilan dinni oliy qilishlik bilan o'tkazgan kishi tushirilishlik va rohatlanadigan vaqt kelmadimikin dedi. Hajjoj uyatganidan, hayo qilganligidan buyuradiki tushirilishlik abdulloh ibn Zubayr tushiriladi va dafn qilinadi. Onasi Asma binti Abi Bakr 20 kundan keyin vafot qiladi. roziyallohu anhum ajma'in. Mana bu sahoba ikromlarni hayotida bo'lgan kattadan katta fitnalar va bu fitnada o'zlarini tutgan o'rinlari va qanday haqni himoya qilganligi to'g'risidagi tarixni bilganlikda tingladik. Alloh subhanahu va taolo bularga haqni difo qilishlik o'rinida ergashadigan va fitnalarda salomat mavqifda, salomat o'rinda turadigan kishilardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo sahobalar qatorida قيامات كندا ترلتلشلك يا الله تعالى ميسر خسن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bu İslam tarixi, sahabələr həyatı, rəjanlar sirəti, cihadı həm vəfatı. Bu İslam tarixi, sahobalar hayoti rijonlar siyrati jihodi ham vafoti unda bor qayg'u g'am, bordir shodlik quvonch ham. Tinglang bu ko'zlarda bir kulgi bir bo'lar g'am. Unda bor qayg'u g'am, bordir shodlik quvonch ham. Tinglang bu ko'zlarda bir kulgi bir bo'lar g'am. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijonlar sirati, jihodi ham vafoti. Bu islom tarihi, sahobalar hayoti, rijonlar sireti, cihadı ham vafoti. Olamga tavhidni yoyganlar zahmat chekib, islomiy hayotni qurganlar qonlar to'kib, olamga tavhidni yoyganlar zahmat chekib, islomiy hayotni qurganlar qonlar to'kib bu islom tarixi sahobalar Ertalabki eshittirishlarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijonlar sirati, jihodi ham vafoti.